aha twobabwira mm, nko mu bijyanye n'agateka ka zina muntu aho twababwiye ko waone wa ujejwe gutohoza ibyaha bihungabanya agateka ka zina muntu mu burundi werekana ko agateka ka zina muntu kabandanya guhunyangwa kuva muri myandagaro ku mwaka uheze leta y'u Burundi ikemeza ko izotanga inyuma y'igenekerezo rya cumi n'indwi kuno kwezi ico cegeranyo kimaze guhabwa igisata ca ONU kiraba agateka kazina muntu muri ndwi kandi mwarumvise ko inama nshinga amateka yifuza ko amafaranga Burundi butanga mu karere ka Afrika y'ubuseruko atoba yangana co kimwe n'ayibindi bihugu ariko umushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi muri uwo muryango agatinya ko hari ibihugu byo hava bisuzugura ibindi twarababwiye kandi ko abanyagihugu bo mu rubirizi ya komine mutimbuzi batararonswa umuzibukiro ku matongo yakoreshejwe mu mugambi wo kubaka urugomero bujumbura kamanyura umugambi wategerezwa kuba warangiye umwaka wa bibiri na cumi n'indwi nk'uko byari byatangajwe mu mwaka bibiri na cumi na gatanu n'umushyikiranganje ajejwe ico gisata n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu twarabwiye kandi ko abayobozi b'amashure abarezi n'abavyeyi mu ntara ya rumonge basabwa gushyira ingufu hamwe mu gukosora utunenge kugira iyo ntara ntiyongere kubi ya nyuma mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya mu mashuri y'inyuma ya shingiro mu ntara ya gitega twababwiye ko rugenda numugera wa sida ngo rushikirwa n'ingorane nyinshi harimo no gukumirwa mu kibano n'abaganga ba umwunganizi w'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida agasaba abayobozi b'amashuri n'abaganga kwakirana iteka ababitura ni mu gihe hari ku munsi wa gatatu uh, igitega hari ko habera ihuriro ry'urwaruka rugendana umugera wa sida ruri mu runani rwago rng plus mu mfunyapfunyo yo mu rurimi rw'igifaransa ndayimuyinga abana babiri uh, ba baragiye mu gasho abana babiri baba mu ibarabara baramaze iminsi mu gasho imuyinga aho bakurikiranwe ku cyaha cyo gufata ku nguvu mu kigo cyitaho iterambere ry'urwaruka ntaho nikora ajivebe ari naho bafatiwe bakirindiriye gusubizwa mu miryango bagasaba ko hoboneka ababashigikira gutosora bikwiye indero y'abana ngo baza bandukanye ingeso n'uhinga bw'ibyuma banyeretse ko ari n'uza yamaze gushika ku murongo mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri ndi karori igitego karori n'amahoro yego mhm. karori amakuru twabashikirije muri ino ndwi mwagomba kugira icyo muvuze ko ntaya e, e, nagomba mfatire kuri aya makuru yo ngaho iwacu igitego nyine mhm. ah, kuri iri kumirwa ry'abana bagendana umugera bafite mhm. nibaza yuko eh, usanga ah, bababariza cyangwa ku mavuriro atandukanye mm-hmm. uno munsi turi mu gihe na leta ihimiriza abantu bose kurwanya icyo kiza mm-hmm. kandi eh, amatwi nsumira baravuga yuko eh, amatwi nsumira narumvise n'umushyikiranganje avuga yuko ari gukura hasi izi ndwara bakazirwanya gushyira n'aho tuzosigara turi azero kuri ibyo bintu mm-hmm. barezi cyangwa abandi bandi bose bafite icyo bashobora gukora ntibakore by'ukuri babone yuko umwanya uwo muntu akiriho agihema ari umuntu nk'uwundi mhm. hanyuma bamenye uko nyine babatunganyiriza mm. eh, bangane baba kwicarana mu ishuri cyangwa kutonda kwa muganga n'ibindi kuronka ibyo bategereza kuronka babironke n'ukuri mm. ego urakenuye karori mugira amahoro namwe mugira ijoro ryiza namwe ngaho mu ntara ya gitega hari uwundi munywanyi banyeretse mwiriwe mwiriwe neza muri bande ntange mutwakuye muri he turivuye hagati mu gihugu igitego ubu tugeze frederico mukabunda mu gisagara cya bujumbura tugarutse mu gisagara cya bujumbura yego me duga ku ijambo frederico yego icyo mpera ko urumva nagomba kubanza gushimira umushyikirangangi w'ubutungane mhm. ku kinyamakuru bagire bazane cyerekeye urwo rwego mhm. ni ukuri n'ibintu bijye bize gufasha abanyagihugu cyane Hmm. kubera uri kuraraba nka nk'akarorero ushobora gutanga hariho aba uri kuraraba zijya manza z'amasentare ya ruguru ziba ziresha imanza z'amatongo hmm. umunyagihugu arashobora kuburana urubanza rw'itongo akava muri sentare y'intara akajya muri sentare y'intara mhm. amaze kuva muri sentare y'intara sentare y'intara irungika sentare y'intara ikaba ishyiza kumusukiza iryo tongo hmm. kugira nabo abahagurutse bashyike kuri rya tongo uca usanga urumva baciye amafaranga menshi ugaca usanga benshi bumva banze kugurisha utuntu kugira urumva ise ntujye kubashyira urubanza mu ngiro yego yego bizofasha rwose bizofasha rwose rwose urumva twahora twibaza yuko mu kugira bashike yuko bamenywa n'umuburanyi cyangwa yuko bamenywa na leta twahora tuyibaza urumva tukabura uko tubigenza mm. hanyuma akagira kabiri cyangwa cyangaruka kuri kijya inama nshingamateka yavuze ngo yuko bujya buryo butangwa mu gihe shyirahamwe bwa afurika bwa afurika yuko bwogabanywe mhm. igihugu cy'uburundi ko cyotanga makeya mhm. bayaronka kumwe ariko Frederico bo bafatira bakavuga bati nk'ubu nka twebwe twifitiye igihugu bakavuga bati igihugu c'u Burundi urugereranije n'ibindi bihugu biri mu karere ka Afurika y'ubuseruko aco ni na gitoya ati iyo bagize ngo bagomba bubake nk'ibarabara usanga bavuze ati twubake nk'ibarabara riva nko mu rumonge gushika ibujumbura cyo kimwe no kurondera irindi barabara riva ahandi hantu rija nk'ikigoma muri tanzania ati ntibireha leta nayo yobudufashije mm. twebwe turavuga nabi kubera bajya baba bariko barasabiriza Mm. kandi haba harimo abantu bakomeye mm. eh. nkumbure ubushikiranganji bw'agateka ka muntu ko bwatanguje uwo mugambi buzoheza busozere murakoze cyane inkuru nziza baba badufashije n'ukuri nabo natwe turagira ingorane iyo turi turabafasha yego mm. n'ukuri mwaba mudufashe ntimwibaza ko bashobora gushika mu mihana yabo hanyuma bagasura bakisurira mu gisagara oya barakorana bene hari ibyo bakora mu mihanda iwacu mm. tugasanga turiho tuvuga nabi kandi tubona harimo abakomeye mm. urakoze cyane nkuru nziza ngaho imugina mu ntara ya cibitoke jimye kwivuga izina ndi muri nyabikere ku mutumba wa taha ariko muvuga ibyubaka yego tuvuga ibyubaka ntituvuge inkuru zishikuta duhuga ku ijambo twebwe turafise ivuriro ry'ahantu bitwa inyarunazi aho mwebwe mugabo mutubwira amakuru dushobora kuba tutamenye nubaha eh. isango ku munsi wa mbere kuva igihe cy'isaha imwe n'igice kugira ngo mushikiriza ayo makuru mu kiganiro aho iwanyu havuga make uno munsi ni ikiganiro gira icyo n'abandi bumvireho ni ikiganiro gira icyo ushikirije hamwe mushikirije ku makuru twabashikirije muri ino ndwi nayo ku bafise amakuru mashasha bamenyesha amakuru hanze y'isanganiro batamenye ngo bamenyeshe ni ku munsi wa mbere kuva igihe cy'isaha imwe n'igice mwiriwe mwiriwe neza muri bande mutwakwe muri ego ni gira ukwayo gira ukwayo muri turi ngaha ah, mucarama mucarama ego ni amahoro mucarama ego n'intore muduge ku ijambo ego ni ku bijyanye n'aya mafaranga bavuga mu ntebe uh-huh. eh, kubera yuko ubaze aho twayashyira amafaranga bavuga bati dukora mu twemewe mm. amakori twarayariha neza mm. hanyuma hakiri ikiringo kingana gutyo ukaza wumva ngo nibe mwigengesera mumenye aho muri bushyire amafaranga yanyu mu mabanki yemewe ngo ntimuze muribwa kandi muzi ubwenge mm. ariko aho bariko baravuga nyine kuri ibyo bijanye mu banki nkuru ya repubulika y'u Burundi barashikirije yuko ayo mafaranga atarekuwe n'amategeko ubwo rudandaza akwiye kuntu abantu bahanahana amafaranga bita monere tubere nyine uko mubivuga mugabo by'ukuri barabe bagarukire abo bantu n'ubu barazwi abari barongoye hirya no hino mu gihugu baridegembya gutyo bakingiwe rero gutyo nicyo gitangaza bari bashize amafaranga yabo hmm. yego murakoze cyane nkumbure ngira ngo banki nkuru ya repubulika y'uburundi nimba yaramaze gutangaza kwitobera bitari kubona amategeko bazaza bakorane n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo kumbure bihagarare nuko murakoze cyane gira ukwayo ngaho mucarama mwiriwe muri bande mutwakuye muri muhagarare neza Vincent kugira ngo dushobore kumvikana Vincent utwakuye uri mm. ariko kumbura amaze iminsi agira ingendo ahatandukanye kugira ngo arabe ishyirwa mu ngiro ry'imanza ngene ziriko ziragenda zoheza ashike no ngaho iwanyu mu rutana murakoze cyane ngaho mu gitanga vense murakoze mwiriwe neza ati byo ni byo by'ibisanzwe ntamwe byatahiye hmm. umunywanyi wacu ntashoboye kuguma ku murongo w'akarere karavuga yuko yaryohewe byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane avuga ko ah, hazoshigwaho uburyo abanyagihugu cyangwa abitura igisata cy'ubutungane bashobora gushikiriza utunenge twibonekeza muri shuri gisata mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakwe muri inde leonard mucendajuru muhagarare neza kugira ngo twumvikane duga ku ijambo ndabumva ariko mudahagaze neza ntituri bushobore kumvikana kandi n'abatwumviza ntibari bubumve mhm. mm. ntidushoboye kumvikana leonari kumbure mushobora guhagarara neza canke mugahindura telefone mwakuye ko canke kugira ngo twumve ko dushobora kumvikana mwiriwe muri bande mutwakuye rafayeli mukinanira inde rafayeli rafayeli mukinanira aha ni mu gisagara cya bujumbura mu gisagara nagomba gukora ku ikiganiro ni ukuri ibyo birakenewe rwose ko bahaguruka bagarukira amasentare mhm. narumvise n'umuntu uze mu makuru hari na sentare y'aho ruguru bayikoze ko isaha zibiri z'ijoro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buratwibutsa ko duhamagariwe gucandagisha abana kuva bakivuka gushika ku mwaka n'igice isanganiro waje hageze ku isaha zibiri n'iminota umwe muri soza hanze isanganiro ikiganiro ni gira ushikirije mu gihe cyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri nondwi ndwi turi ko turarangiza mugashikiriza ibyiyumviro mu rupfasoni mugashikiriza ibyiyumviro byubaka atamurengeye akarimbi cyangwa ngo umutuke mwiriwe mwiriwe amahoro dufate nka musitani cyangwa uwundi muntu wese cyangwa umukuru w'umutumba ageze intwaro atogira amakosa mhm. kuko agize amakosa bituma atsitaza uwundi muntu ni mm. ukuri kijya kintu yewe cyarankoze ku mutima kandi kubona yarakivuze yaranezerewe cyane kuko nakurikirana ahubwo rero araba abantu bagira ayo makosa mhm. gitumye hari abatata uwo muntu agejeje intwaro ntaje hagati ngo atunganirize bose bibikosa mm.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 irindwi na gatanu mwiriwe neza mwiriwe ni bere muri bande mutwakuye muri hehe bizohinduka patiriyote imuhanga mu ibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe neza yego murantunga ni karori gatoya mhm. eh, jewe numvise akanuna nibagiye gatoya k'umusiranganji w'ubutungane mhm. umunyagihugu aranezerwa cyane no kumva ariko hafata ingingo ziza zimwegera kandi zimukingira yantegera mhm. nyakubahwa umushikiranganji w'ubutungane mm. n'abandi nibafate akarorero bafate ingingo ku kintu kiza gikingira umunyagihugu ni naho bazobona yuko abanyagihugu bafite abatwari babakunda murakoze murakoze cyane gira amahoro karoroha igitega bibiri na kabiri na gatanu bibiri na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe neza muri bande mutwakuye muri ndi mu kike ndi umuntu ntabwo kwivuga izina mudoge ku ijambo ewe mhm. hariho ibintu tubona ngaha mhm. mu mashuri yo mu gwiyaro mhm. basabye mhm. umukuru w'igihugu iyo mhm. bagarukira ku baswa b'imukisi baramerewe nabi munywanyi ntituri turumvikana neza ibyo turi turavugana ni kino kiganiro mugira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri nondwi nayo makuru abamenyesha amakuru bahariwe ibisanganiro batamenye ngo bamenyeshe muyazane ku munsi wa mbere kuva igihe cy'isaha imwe n'igice mu kiganiro aho iwanyu havugwa make nizere ko n'abandi babyumvise atawusubira kubigaruka ko ngo azane amakuru tutavuze hano ku isanganiro mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe muri bande mutwakuye muri jewe ndi makamba makamba alex mu ntara ya makamba n'amahoro ngahe makamba ego n'amahoro muratwumva atankomanze ego me mhm. tuvuga ku ijambo nashaka kuvuga ku kintu cyerekeye ubutungane mhm. tujya amakuru bavuze umushyiranganje w'ubutungane cya kintu twe twaragicinye rwose mm. kuko urabye nk'indi makamba mhm. turafite ikibazo kuri sentare y'intango mm. kubera nk'ubu tube nk'akarore twaraburanye urubanza mm-hmm. rurashyika muri sentare isubiramo imanza ibururu mm. urabona ko ruba rwakemuye muri sentare y'intango barushiye mm. bamaze kuruca ibururi ubwo barungise ngo ize gushyira mu ngiro akisubira gushyira mu ngiro ubwo yari yaraciye mm-hmm. ni ukuri byo biraturuhisha nk'ubu n'ubu turi ko turabandanya rwasubiye kuduga muri sentare muri sentare nkuru nyine y'imakamba ni ukuvuga rwasubiye itoto rwasubiye itoto eh, biraturuhishije n'ibintu nyine byo kutuvuruga hanyuma tugiye rimwe na rimwe naho baratutwaragiye mu basibisiti ngaha mhm. murakoze cyane kumbure ngira ngo ko bavuze ko hashobora kuboneka ukuntu abanyagihugu bashobora kuza barashikiriza ibyiyumviro byabo muri icyo gisata cy'ubutungane ngira ko muri mm. muzohereza muronka aho mubiserurira yego ni ukuri byo dufasha kuko turabona ko baturuhisha cyane bidasanzwe mm. urubanza rwo guhera muri 2011 discamente natwe bari baraduhereje kutugaburira mu itongo mu muryango mhm. mugabo byasubiye kuzunguruka ari umuntu yagurishije bakamurengana bamubu hmm, ntashoboye kuguma ku murongo reka kavuga ku bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'amamanza nk'uko byari byashyikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane mero hantine kanyana ibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana acyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe neza ntashoboye kuguma ku murongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe cy'ukuri mm. muri make agateka kazina muntu karahonyanga mhm. leta rero irakwiye kuraba ntiyirengagije abene kandi ntiyirengagize ibyo ariko barabivuga ko mm. ati gahonyangwa gute mhm. kuko turabiraba erega agace k'akazina muntu ntikanyangwa ngo ni uko umuntu bamwishe cyangwa ngo yafunzwe mm. arashobora kugahonyanga mu bindi bintu bifatiye mm. nk'akarorero kuri aba banyarubirizi bariko barakugwa mu twabo mm-hmm. umva ko bariko barahonyangirwa agateka mm. eh, ikindi nacyo ibi byo kuvuga ngo ni ugutanga imizibukiro kubera iki batareka umunyagihugu ngo yigurishe twiwe igome mhm. hanyuma ikindi cyiyumviro nacyo mm. nicyerekeye bajya abana ariko baragira bijya bintazi mm. ntuhanura yuko n'ukuri ababyeyi babegereye bo barera hanyuma natwe tukadatarira n'abo twegereye mm-hmm. tukagarukira indero y'uburundi mm. rero twari twasaba yuko ariko ubu barongoye mu ishyirahamwe sinzi ko ari wo mwuga mukora ariko ubu barongoye mu ishyirahamwe yaravuze yuko ayo mafaranga ngo barabavuza kandi harimo ngo ayo gutunganya ibibanza mukoreramo ibyo bita amaparikingi ndagusabye nawe uze wishyikire ku maparikingi amwe uze wumve hmm. nta n'ikintu na kimwe mhm. urabona parasitamoro y'amajana atanu mm. ntayo baguha mm. eh, akaba ari ibitunganya kuko na kare niyitunganya ibijyanye n'isuku mu gisagara mm. nayo ku maparikingi ntibahagira umuntu n'umwe akubesha yuko ngo baza gukura ubucafu ngo ibiki nta n'ikintu na kimwe bakora mm. ni ukubesha gusa nta kindi mm. yego gusa ikintu bakora mhm. icyo ntawe umenyesha amakuru uwo gikora iyo umuntu yitabye imana mhm. itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu ntashoboye kuguma ku murongo mwiriwe mwiriwe mugira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri ino ndwi turi ko turarangiza ntashoboye kuguma ku murongo kumbure ukaba ufite amakuru mashasha dushobora kuba tutavuze hano kuri radiyo y'isanganiro uyashikane ku munsi wa mbere bw'ibihe cy'isaha imwe n'igice mwiriwe mwiriwe neza ntidushoboye kumvikana irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana acyenda mirongo itatu na gatatu mu minota ine gusa turarangiza kino kiganiro kuza barajaye kubera urumva bataronka ibyangombwa byose mm. boraba nyine bakabirepara neza nyine nk'abo abanyamahanga nyine baje nyine cyangwa umwe igihugu nyine agiye yivuyeho akagenda kuraba nyine akaronka ibitandukanye mm-hmm. ibyo mbona bokora nyine abajeje imico n'imico kama sinzi ko n'ubushikiranganji umenga buriho ubu bijejwe Mm. uri kuraba kubera abanyeshuri batanga itariki icyenda hirya cyo kuwa mbere mhm. nibo bafite amabago ko batandikaye n'imwe bafise none kweri nibabe babahaye amafaranga mm. yego n'icyo bagomba gushyikirizwa murakoze murakoze cyane kumburengera ngo ko mu yindi mihinga itandukanye baronkera udufaranga naho imwakiro bashobora kubashikira kugira ngo muronke ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije